Eguerdion, martxoaren hogeita bost, hogeita zei eta hogeita zazpian eta pilaren bata eta bian Grebara deituta daude irakasleak eta zukalde eta garbiketako kolektiboak. E, grebarako deia, esteilaz, Lab, Ela eta Komisiones Sindikatuek egin dute. Eta deialdiak urtarrileran urtarrilean hasitako greba eta mobilizazio zikloari jarraipena emango dio. Telefonaren bestaldean, haize arbide daukagu, e, Steilas Sindikatukoa, zehaztapenak e, emateko. Eguerdion, haizea, zer moduz? Eguerdion, Mikel, osondo. Bueno, eh, greba dinamika hau ez da osoikoa, ikua, ez da, eskuntza publikoan. Nola meldu gara honetara, kontak gauzu pixka bat, eh, azken txampa honetako ba, gertakizunak? Bai, ez da oikoa ez, e, 2000 mazortzitik gentozen horrelako greba dialdi bat e, deitu barik. Bueno, 2000 mazortzian akordio batzuetara heldu izan zen, e, ostean 2022an ere eh, akordio partzial bat bakarrik hornikuntza eta plangintzaren inguruko e, akordio partziala sinatzeko e, borondatea egon zan, eta bueno hor urte batzuk naiz eta lan akordioa iraungita zegoen 2010etik ba bueno lanean jarraitu izan dugu eta beste dinamika batzuetan sartu izan gara baina e, eh, iasko funtzio publikako greben ostean eta e, bueno, ostean ez, funtzio publikako grebak eta eh, planteatu zirenean ere guretzat erdiguneko asuntoa zen gaia san eskuntzan e, lan akordio lan akordio duina e, lortzeko lanean jartzea e, gobernutik ez egoen inolako borondaterik, ez egoen inolako asmorik, eta ba, bueno, zuk esan duzun moduan, azkenean urtarri eta otzaieko grebek eragin izan dutena izan da, ba, gobernuak, eskuntza zaiak kasu honetan, mugiaraztea eta, eta benetako negoziazio batean murgiltzea. Hmm. Eta guzu, zein dira eskuntza mm, publikoko langileen aldarrikapen komunak? Dituzten haze, klaro, alde batetik daude irakasleak, ez da? Bestetik esan dugun bezala, pues, e, eh, zukalde garbiketako kolektiboak. Bai, gu zentratzen gara mm, noski gure guretzat erdigunekoak dira irakasleak, izan ere e, zukaldeta garbitzailean esteilazek berak ez dauka ordezkapenik, naiz eta e, dinamika honetan azpi sektori hori ere sartu izan den aurretik ere aurreskolak egon ziren moduan. Baina irakasletan zentratuta, e, bai, aldarrikapen desberdinak daude noski, zehazkenean, azkenean e, bueno, erraditate desberdinak eta kidego desberdinak daude. Baina komunak izango lirateke alde batetik lanzama murrizteko neurriak zehaztea, hor mm, pausu txiki batzuk eman dira, baina ondino ez du guzti zehaztasun eta zehaztapen guztiak jasotzen direnik, Lantzama horren barruan egongo litzateke alde batetik ordu lektiboen jeitsiera, baina guk eskatzen duguna ere da ba, burokrazia, ez, e, burokrazia lanak e, eramaten gaituzten e, hainbat eta hainbat ordu hoiek ere nolabait jaiztea eta bueno, lehentasunak markatzea e, irakaz irakazkuntzako e, bete beharrak berez direnak ba hobeto hobeto garatualizateko E, horretarako lanza magisteko ere guk eskatzen dugu behin eta berriz e, eh, diogu hezkuntza baliabide pertsonal gehiago jarri behar direla. Bestela mhm. ez dago ez dago modurik. Lanza aparte gazte berritzeko plan bat garatzea eskatu diogu ere. Azkenean gure plantillak nahiko zaharkituta daude, urrengo urtetan euneko handi batek eh, hartuko du jubilazioa, erretiroa, Eta beraz, hori ondo izateko eta bueno, ba, urteak daramatzatenek zerbitzuan eta e, euki beharko lituzketen onurak ez dira jasotzen momentuz. E, bi mila hogei zikatez ere, baina, baina apala urteat atzera egiten badugu ere, irakasleon e, erosalmena galdu eginda. Orduan, hor ere, berreskurapen bat eskatzen dugu, egia da, e, lehenengo lerroko gaia agian ez dala izan ez dela zentzat e, beste gorroka batzuetan, baina uste dugu irakasleok, eskuntza publikoko irakasleok, batez ere beste sektoretan ikusi izan dugun e, igoera ikusita, uste dugu, bueno, ba, intzat hartu behar dela, E, funtzio publikan, eskuntza publikoan eta irakasleok egiten dugun lana, eta eta itortza hori soldataren e, soldataren bidetik ere badator. Beste kolektiboei igotzen gotzen zai, ez da, nahi, eh, porzentai handian gainera. Bai, hori da, ikusi izan du gorain poliziak eh, zelan eduki duten, eguneko amarreko poliziek, ez? Eguneko amarreko igoera hori, e, baina, bueno, hor, borroka horietan sartu beharrean, ikuste dugu erdiguneko gaia dela ez eh eskuntza publikoa, hau da Euskal Eskola Publikoa erdigunean jartzea eta horretarako lanbaldintzak ere erdiguneak erdigunekoak izan bar dira. Orduan, eskuntzako irakasle hon e, lanbaldintzak hobetzen badira, kalitatea ere hobetuko litzateke eta hor emango genioke Euskal Eskola Publikoari behar duen garrantzia. Mm -hmm. Ola nuste dugu, bai? E, bueno, aldarrik apendekin jarraitzeko, hori, e, bueno, enplegua egonkortzea litzateke beste bat. Bai, orain ikusten ari gara azken hilabetetan, zelan ematen ari diren fusio eta, eta ikastetxe batzuetako itxierak, ordan, hoien aurrean, behintzat, horretara bagoaz, baina behintzat irakasleen e, egonkortzea eta lanpostuzun txiketarik e, ez baiten. E, Osasuna ere bai, bai, Bai, parkatu. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ez ez, eh, lan osasuna eh, Euskara eta berdintasun planak horrek eh, ere txertatzea eta garatzea eskatzen dugu, noski? Ezaten eh, zenuen osasun arlo horretan, ba, irakasle asko daude eh hogei urtetan adibidez azterketa mediku bat pasa dutenak. Hori oso deigarria egiten zaio. Horregatik eh, <laughs> azpimarratu bai. nahi nuen. Bai, bai, bai, oso eh, ohikoa da. Kontatzen duzu eta bai. jendeak igual ez du ez du sinisten. Mm. <laughs> Egoera bai, bai. horretan e, egotea, bai, langile publikoak, Bai, hori da. Eh, enpresa pribatuan ez dakit legez e, urte bita, osea, bi urtetik behin egin behar den edo, e, baina enpresa pribatu gehienetan urtero egiten den azterketa bat da. Aldiz, guk e, ba, e zerbitzu publikoan lan egin da, ez daukagu aukerarik ere. Mm, badin jotzut, oikoena dela, hori, amar, amabosto, gehi urtetan, edo azterketarik ez izana, edo, bueno, nik nire kasuan adibidez, bakar bat eukin nuen, ba, ordezkapenak egiten nengoenean, ba, holan tokatu delako eta justo ba, ordezkapena bete lako, azterketak egingo zituzten ikastetxe baten. Hmm. Baina, bueno, oso, oso digarria da, bai, digarria Baina, bueno, horretaz aparte, osasunaren barruan, e, eh, psikosozialen azterketarik ez dago, eta e, esan berra dago ere, lan gaizotasun moduan irakasleok bakarrik ditugula e, aitortuta polipoak adibidez. Ez dago hmm. beste zer. Naiz eta gure lanak, ba, badakigun eta azterketa egin diren honen inguruan, egin ditugun <laughs> honen inguruan, eta badaude ba beste arrisku batzuk eta beste gaizotasun oikoak diren beste gaizotasun batzuk. Mm askotan entzuten da entzuten den beste hitz bat da bunkerizazioa, ezta? Eh, eskuntza bai. saia bunkerizatu omen dala, honek esan nahi du, mm ba saia dela harremanetan jartzea haiekin, ezta? Dana dago eh, bos, sea, ezin da telefono sin edo norekin eta bar, ez? Hori da. Len mm, harremana, irakasleon harremana personal, personal buruarekin ez, agian, baina bueno, per, e, eh, personala kudeatzen zuten langileekin, E, hori oikoa ohikoa zen telefono egin alizatea, lurralde bakoitzean hainbat telefono genituen eta, bueno, ba, badin ez eguneroko harremana izan genezake e, horrelako zalantzak argitzeko, eta baita, bueno, lehen ere ordezkapenak eta banatzen ziren telefonoz, orain egia da, beste modu baten egiten diren, eta baina, baina lotxagarria da bai, lotxagarria eh, langileek bere enpresarekin, ez? Azken finean Eusko Jaurlaritza eta Eskuntza Saila gure enpresa da eh harremanetan ezin jartzea. Ezin eskoa da izan delako urteetan, azken urteetan. Egia da azken hilabetetan jarri izan dutela harretarako telefono bat. Baina, bueno, ala ere, milak eta milak alangileen e, sektore batean, ezin da, bizkaia baten pertsona batek telefono hartzea didez. Ez du, E, ez da eraginkorra. Hmm. hori ere askotan salatu izan dugu eta salatzen jarraituko dugu noski. Baina, hmm. bueno, hori egia da lanakordioan e, edo negoziazio honete, honetatik kanpo gelituko litzatekela, baina ez da garrantzi gutxiago dugu, duenik noski. E, aurretik egon diren mobilizazioak eta grebe grebak, e, arrakastat arrakastatu txat jodo dituzue, eta mm, konta eguzu pizka bat, e, zergatik e, datu ezberdinak e, partetik eta sindikatuen aldetik, e, kopu, o grebalari kopuruen aldetik, zergatik alde hori, eta, eta zenbat e, langile eta zari gara egiten e, funtzio publikoan? Bai, e, irakasle, irakasle publikoen artean, mm, Datua zehatz ez daukat, baina ari gara hitz egiten hogeita zazpi mila, hogeita bederatzi mila arteko e, sektoreaz. Bai? Hortik, desberdintasuna, bueno, patronala eta langileen arteko irakurketa desberdintasun hori beti ematen da, ez? Edozein sektoretan, edozein kidegotan. E, guk oso arrakastatsuak eh, ikusi genituen urtarri eta otsaileko grebak. Esan duzun moduan, e, bueno, gure, gure irakurketa goiz hoietan, greba eguneko goiz guztietan, mm, langileak, lankideak ditugulako eskoletara eta ikastetxetara deika, e, ba, bueno, portzentai horiek atera alizateko, eta eguneko irurogeita, ma baino handiagoa izan zan, hori guretzat, e, bueno, ba, horrek ematen digu ere indarra eta eta argi uzten du bai guretzat bai jaurlaritzarentzat eta bai gizartearentzat ba irakasleon azerre hori e, adierazten ari dela ez Azerrea aipatzen duzu eta beste e, gauza ezoikoa e, igual merezidu aipatzea ere bai eta izan da desmobilizaziorako e, e, bai. diren mugimenduak, ez, jaularitzaren bai, partetik. Bai, zaiakerak. <laughs> Bai, zaiakerak. Iba, horrek ere eragina izan du, edo izan dezaken e, e, irakasleen azerrean, ez, edo ikuspuntu. Bai, uste dugu, bai, lehenengo egunetako, lehenengo greba egunetan, e, hor bai, bueno, uste dugu, hankazartze handia egin zuela eskuntza zaiak, e, bai, irakasleei beraien gure e, elbide patxagaletara e, gutun bat bidaliz, e, baina batez ere familiei beraien e, kontaktu horietara e, gutun bat bidaliz, eta hor, bueno, gure alde jokatu zuela uste dugu, ere, ze azerrea bazegoen, urteak dara batzagu aldarrikapen hauek e, arrastratzen edo, baina, baina horrek ere uste dugu egin zuela, bueno, ba, greben aldeko apostoa egiteko indar hori. Bai, e, zaiatu da desmobilizatzen, ondino ere zaiatzen jarraitzen du, gaur bertan atera du eskuntza zaiak komunikatua, oharra esanez, ba, atzoko mai sektorialan e, edukiak mai gainean jarri zirela, eta bar, eta horrek e, ba, grebak bertan bera ustea e, ekarri beharko lukela, baina ez da hilazetik ez dugu uste nahikoak direnik eduki horiek. E, grebak deituta daude, urrengo aste arte aste azken eta ostegunean baitugu, urrengo asteko aste arte eta aste azkenean ere, eta bitartean mailak zabalik daudela eta mailak e, aktibatuta daudela bai, sekula ez dugu kontrakorik esan. Orain, egia da, benetako negoziazio horretan gaudela ematen duela, baina, baina grebak bertan bera utziko dira, horrela uste badugu intersindikalean ere, eta esteilasek horrela e, uste badu, baina lanakordio, osotasunean e, lanakordio on eta duin bat lortzen bada. Eta zehatza, ez da? askotan planteatzen dira gauza, baina baina zehaztu gabe, eta, klaro, alako negoziazio batean zehaztu behar da oso ondo, ezta? Nola, bai, bai nola bai, bai, egingo den nibilbidea. Bai, hori da. E, lehen komentatu dugun desburokratizazio lan hoietarako adibidez, e, egia da, esarri eh, dutela, edo lanakordioan txartatu dutela, horretarako azterketa bat egingo dela, eta batzorde bat eratuko dela, baina horrek ez digu bermerik ematen, e, egingo, egingo denaz. Osa, e, batzordea eratuko dela, bai, baina noiz. Zertarako, e, zelan garatuko da, eta batez ere, hor e, diagnostiko horretan ateratzen diren e, berezitasunak edo, edo beharrak, noiz aplikatuko dira, noiz jarriko dira neurriak hori aplikatzeko. Ordan, horrelako zehaztasun falteekin guk ezin dugu ontzaten zer eman. Mm Ba, ize harbide, ez teila sinikatutik, eskertzen dizugu e, hemen largo eta mazazpirratian, hoian, e, eh, mandako argibidea. Eta, tira, ea, arrakastatxuak izaten jarraitzen duten eh, mobilizazioak, datorren astean ja, gainera. Bai, ziur, ziur gaude, baiet, horrela izango dira. Ongi zan. Bai, mila eskertzen dira, zebo ere, agur.